man faqada abahu wa huwa duna albulugh ni yule aliyemkosa baba yake akiwa chini ya umri wa balighi maana kabla ya kubalighi wala yutma baada albulugh ama baada ya kubalighi hakuna wayatima mtu sema kuamini yatima kuwa nimefiliwa na baba yangu na tayari ashabalighi wayatima ni chini ya bulugh قال ويلحق به مجهول النسب فإنه في حكم اليتيم لفقده لوالديه كذلك aingia katika hukumu ya yatima yule asiyejulikana nasaba yake sababu yuko katika hukumu ya yatima kwa kuwakosa wazazi wake wawili kwa mfano mtoto ametupwa hajulikani ni wanani kuna watu wana roho ngumu kwa kuta mama amzaa mtoto kisha mtupa haswa mara nyingi watupa kwenye majaa ya taka sallallahu alaihi wasallam kwa huyu hajulikani nasaba yake mimbabi au la huyo awe ataingia katika hukumu yatima bal huwa ashaddu hajatan من معروف النسب لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الضرورة بل هو أنا هاجة زيدي ما يتجيو ياك زيدي كل قولي أنا يجري كان نسباك sababu hajui mtu wa karibu ambaye aweza kukimbilia kwake wakati فمن يكفر طفلا مجهول النسب فإنه داخل في الأجر المترتب على كفارة اليتيم يولي أم باي أتمليا متوتو أم باي هجوري كان نسبا بس هو ينجيك أجري أنا ويباتا يولي أنا يمليا يتيمه قال وقد ذكر الله سبحانه اليتيم في كتابه في أكثر من عشرين موضعا الله سبحانه وتعالى amemtaja yatima katika sehemu zaidi ya ishirini katika kitabu chake zaidi ya sehemu ishirini katika Qur'an ametajwa yatima يدعو فيها إلى الإحسان إليه ويحذر من ظلمه والاعتداء على أمواله katika aya hizi nyingi Allah subhanahu wa ta'ala atulingania sisi katika kuwafanyia wema mayatima na kututahadharisha sana kutokamana na kuwadhulumu na kuwafanyia uadui kwa kula mali zao na kuwadhulumu mali zao au akli shay'in min huquqihi au kula chochote katika haki yake yule yatima قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا نبين لتلبشكوا أهادي يا بنو إسرائيل wana wa Israeli kuwa hamtamwabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na muwafanyie wema wazazi wawili وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كذلك وفنيوما جما زينو na mayatima na maskini nasemeni na watu kwa wema zungumzeni maneno mazuri unapozungumza na watu na shikeni swala na toeni zaka ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون kisha mkageuka isipokuwa wachache katika nyinyi na nyinyi mnapuuza bimaana mnapuuza ile ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amechukua kwenu nyinyi na hivi ndivyo ilivyo kwa banu Israili Israil waliamrishwa kheri nyingi lakini ni wachache wa kufuata mpaka katika msemo wao sema sami'na wa asaina wazi wazi qalu sami'na wa asaina tushasikia lakini tuasi sallallahu alaihi wasallam قال فأكد على الإحسان إلى اليتيم كما هو متأكد للوالدين ولذي القربى قابا كتير يمكاز وفن يويم ما يتيم كما في ربط يمكاز وفن يويم وززوبيل نجما وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين جيء مموونا أنا يكذبش مليبو فذلك الذي يدع اليتيم هو يدي أن يمسكوم يتيما ولا يحب على طعام المسكين ولا هيميزكم ليش مسكين وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر يتيم وسمد لليش ما دام يتيم تشونغ سانا كم دليليش يتيمه sababu hana nguvu ya kuweza kujitetea usimuone ukamdhalilisha yatima na kila dhulma ikiwa kwa mtu mnyonge zaidi adhabu yake mbele ya Allah wakali zaidi maana kila unayemdhulumu akiwa ni mnyonge zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo ni zito zaidi sababu hana uwezo wa kuweza kujitetea na wewe wamdhulumu قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم أم كنبوش أم تمواك صلى الله عليه وسلم كما في لبيه أولك ويتيما نا الله سبحانه وتعالى أكم يفاذم تمواك صلى الله عليه وسلم بالي نا أكم سيد شيئا wale ambao walimsimamia na kumlea mtume sallallahu alaihi wasallam na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam zile fadhila nyingi ambazo amempa alam yajidka yatiman faawa tukukupata yatima akakupa makazi sehemu ambayo umehifadhika ukapata wale kusimamia mpaka ukakua kwa kama vile nilivyokuneemesha fala taqhari alyatim basi yatimu simuone ay la tudhillahu wa tanharuhu wa tuhinhu usimdhalilishe yatima kawa mkemea na kumtweza walakin ahsin ilayhi wa talattaf bihi mfanyie wema yatosha kuwa ana msiba kuwa ameondokewa na baba yake usimfanye akawa mtoto mdogo atamani lau kama baba yake yuko hai ili amtetee usimdhalilishe قال حفظه الله ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك نمتوم سلام alikuwa hivyo hivyo kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakumdhalilisha yatima bali alikuwa akimtukuza yatima na kumweka katika hali nzuri fahuwa arhamu nnasi bilyatim wa arafuhum bihi Mtume salam alikuwa ndio mwenye huruma zaidi na yatima ana huruma sana rahimu kwa mayatima حتى قال من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له mpaka katika ule huruma mkubwa aliyokuwa nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya yatima alikuwa akisema kuhusu yatima ana wakafilu yatim kahati mimi na anayemlea yatima ni kama hivi tanyosha kwenye vidole viwili kama tutakavyoeleza katika hadithi عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى Mtume sallallahu alayhi wasallam mimi na mwenye kumlea yatima peponi ni kama hivi akaishiria kwa kidole chake cha shahada na kidole cha kati viwili kawacha nafasi ndogo رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر اليتيم له او لغيره من يكون لي يتيما او ان يتيما واكي بمعنى جماياك او لغيره او يتيما ومغيره كمشكو يتيما كم اكملي انا وهو كهاتين في الجنه من من أين كما يدول في بيبوني واشار مالك بالسبابه والوسطى رواه مسلم Imam Malik akaishiria na vidole viwili sababa ambao ni kidole cha shahada walwusta na chakati kati maana kukaribu na yatima والحديث رواه الإمام مسلم وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا يعني ذلك أن يكون في درجته لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وهي له صلى الله عليه وسلم وحده نهابا كنا إشارة أنا يملي يتيما لكم فنيويما ولي يتيما كتك ولزواكي يهيهو أتكوى pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam peponi na wala hii si maana yake kuwa atakuwa katika daraja moja na mtume sallam peponi sababu daraja ya juu kabisa peponi ni ya mtu mmoja peke yake kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja hii daraja akasema na haimpasi isipokuwa mja mmoja katika waja wa Allah wa arju an akuna ana huwa na natarajia kuwa mimi ndio nitakuwa katika hiyo daraja ya juu na ndio alwasila ambao ametuamrisha mtume sallam tumuombee mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya adhana ati muhammadan alwasila ile wasila mtume sallallahu alaihi alwasila darajatun fil janna ni daraja katika pepo la yambaghi illa li ahadin min ibadi mtu mmoja katika waja wao peke yake ndio atakayewekwa katika daraja hiyo ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ni, ni yake sasa nini maana ya kuwa atakuwa pamoja na mtume sallam peponi قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافر اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى نهاب كنا إشارة شريعة متوم سلم كو بين درجة متوم سلم نيول أن إليا يتيما نكيوانغو أو تفاوتيا كدولة شهادة نكدولة شكاتي ما تقوى كريبو ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع, إصبع أو إصبع أخرى ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى أسمى يتشلزك وكثبتيش ولو كريب كتكتشيه وبيبوني كوا وكيانغاليا هذه فيديو لفيديو هكونا كدولة كتكتيه ni cha shahada na cha kati vyafuatana na hii yatosheleza kuwa huyu mja yuko katika daraja ya juu sana katika pepo ya Allah haina lazima kuwa awe sawa na nani na mtume sallallahu alayhi wasallam katika daraja moja فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم lau kama hakukuja katika mlango huu isipokuwa hadithi hii peke yake basi ingetosheleza katika kubainisha fadhila kubwa ya kumlea yatima na kumchunga yatima na kumfanyia wema yatima hii hadithi yatosheleza kwa ni fadhila kubwa sana قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله أسمى هي katika hii hadithi kuna fadhila kubwa sana kwa kila ambaye amemkumbatia yatima na akamweka akala na yeye katika meza moja bimaana akala chakula kila anachokula yeye akamlea na akampa katika mali yake فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة asema na ikiwa atakuwa ni katika wale ambao wamesema mola wangu mlezi ni Allah wakasimama katika sawasawa katika dini yao basi huyo atapata daraja ya juu sana ya peponi ile aliyoahidi mtume sallallahu alaihi wasallam na yatosheleza ubora kuwa karibu na cheo cha mtume sallallahu peponi walaysa baina sababati walusta fi tuli wala fi lusuq kathirun na hapana baina ya kidole cha shahada na kidole cha kati hapana baina yake vikiwa vimeshikana au vimeachana hakuna nafasi kubwa baina yake ni karibu sana wa in kana nisbatu dhalika min sa'ati aljannati kathiran pamoja na kuwa ikiwa utaangalia peponi sasa baina sababa na alwusta huwa ni daraja tofauti yake ni kubwa sana lakini wao wako moja kwa moja baada ya daraja nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam sababu utasikia itwa daraja peponi itwa daraja daraja huyu kwa daraja ya kwanza daraja ya pili <sighs> baina ya daraja moja na ya pili kama anavyoeleza mtume sana ma baina samai wa ardhi baina ya mbingu na ardhi na ndio wakataja wale inna ahla aljannati la yataraauna ashab alghuraf watu wa peponi watakuwa wakiwaona wale walio katika daraja za juu walio katika sehemu za juu za peponi kama mfano wa sisi tunavyotizama al-kawkab al-ghabir fi al-ufuq yani nyota iliyokuwa huko pembezoni mwa mbingu mbali kabisa au mpishana nini na daraja na mtume sana alipotaja daraja za shahidi akataja daraja moja alizowekewa na Allah baina daraja moja na nyingine ni kama baina samai wal ardh kwa pamoja na kuwa yuko karibu na mtume sana karibu yenyewe itakuwa kwa namna hiyo maana hutokuwa katika nafsi ya daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini atosheleza kuwa una fadhila kuwa baada ya mtume sallam wewe ndio unaifuata قال ابن بطال رحمه الله حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام ni haki juu ya kila mu'min anaisikia hadithi hii awe atakuwa na raghba iwe itamsha raghba yake katika moyo wake katika kutendea kazi hili jambo ili awe peponi karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليه مجمعين إلى أين جماعة يا متوم والله لكن جو درجة زاوز زجو ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء نهكونا تشيو بري الله سبحانه وتعالى كشو آخرة كبور زيدي كما كوى pamoja na والله wa الصلاة والسلام وكفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وكسوته وأيضا بتربيته وتأديبه وتنشئته على الصلاح والاستقامة نا كم لا يتيم أو كم سمامي يتيم هو باتكانا وكم سمامي كتك كفا كواكي كلا كواكي كذلك كتك كم لا na kumfundisha adabu ukamkuza katika wema katika kusimama kwenye usawa katika dini yake فليست الكفالة بإطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له فقط kule kumlea yatima si kwa kumlisha peke yake na kumpa dunia peke yake la mavazi huo utampa la haitoshi بل وأيضا بتغذيته الغذاء الروحي القلبي بالتربية على الإسلام والتأدب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئته النشأة الصالحة بالكم لا يتيما ينجي ndani yake kumpa pia chakula cha nini cha roho chakula cha moyo kwa na adabu za kisheria na akhlaq zilizoamrishwa katika hii dini ukamkuza katika malezi mazuri malezi mema basi wewe umemlea yule yatima mpaka akakuwa akawa ni mmoja katika wale ambao wanaoheshimika katika mshtama kwa akhlaq walizokuwa nazo قال والأخذ بيديه ليسلك طريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى mshike mkono ili afuate njia istiqama njia ya kusimama sawa sawa katika dini na kuchunga mipaka ya Allah na kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala huku ndiko kumlea yatima sababu watu wengi wakisikia kumlea yatima akili yake ya kwanza tuenda kwenye nini unga ngano mtele sukari kula tu peke yake huko ni kumlea lakini kuna lela muhimu zaidi ambalo yatakikana watu walichunge na ni suala la kumlea kiakhlaq ukamkuza yule mtoto katika tabia njema katika kuwa mwema basi kweli wewe umemlea yatima kweli wewe umemkuza yule yatima vile ipasavyo vilivyoamrishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa ndio utajishindia hii ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na lau kama waislamu wangelifanyia kazi mafunzo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kweli tusingelihitajika sisi leo kuwa na majumba ya mayatima wakawa warundikwa pale ndani watu tusingehitajia lau kama ingelikuwa waislamu watajishughulisha na hili jambo waweza kushangaa mtoto apelekwa kwenye nyumba ya yatima na ana ammi zake ana wajomba zake ana jamaa zake wa karibu si ajabu ana ndugu zake wakubwa kisha huyu apelekwa kwenye nyumba mayatima kafanya nini sababu yangelikuwa majumba mayatima wawe kwa wale ambao hawajulikani ni watoto wa nani kabisa pengine wanaokotwa hivi ama nini kutoka wachanga labda wakalelewa kwa majumba kama haya lakini mtoto ajulikana nasaba yake ana familia yake ana watu wake kwa nini apelekwe kule yani shida gani zimewashinda watu kiasi cha kuwa mtoto mmoja pengine katika familia amefiliwa na baba yake ndugu yake baba yake ami yake tu hawezi kumchukua ile mtoto kamlea bana enda mpeleka katika jumba la yatima na pengine kule asipate yale malezi ya kisawasawa anaotakana muislamu kulelewa nayo akawa atadhalilika yule mtoto na wengine katika majumba kama haya wakayafanyia biashara si wote si wote lakini wako katika wale ambao wameweka majumba ya mayatima kwa ajili ya kitega uchumi hata kufanya kazi waweza kushangaa kila mwezi apokea kutoka huku chakula huku chakula iwauza pengine labda mtu mmoja anayemletea chakula cha tosheleza hahitaji kuchukua kwa mwingine lakini atakwenda kwa mwingine na kwa mwingine na pengine awaweke wale mayatima katika hali duni ili yule anayekuja kutembea katika sehemu kama ile awe atatoa kwa kuwaonea huruma na hata akisema basi hii natoa watengezee vizuri hapa nule magodoro usifikiri watafanyiwa a kwa sababu akiwafanyia hivyo kesho yule mwingine ataona katika hali nzuri hatotoa kwa kilichoko hapa bandikiza chumba kimoja jaza kisha pokonya magodoro wacho walalale chini washukushukue na vidonda na nini wadhalilisha kabisa nini ili wakija wale wenye uwezo wakiona waone dah sisi bwana tupata dhambi twalala vizuri ngalia watoto wacha nkanunue magodoro akija akiyaweka yale magodoro kenda kuuzwa ama akitoa pesa zile basi kichumba kizibwezibwe bwana kitengenezwe vizuri kumbe jamaa hufanya kusudia yale mabamba ya vuje ionekane wako hali mbaya mtu aweza kusema wewe watunga mimi nishaona watu wafanye hivyo si lazima kutaja pale fulani atafanyia tushaona wangapi wamefanya kitega uchumi majumba ya mayatima mtu aweza kuweka nyumba ya mayatima pale familia yake pengine mtu mzima ameweka nyumba ya mayatima anaea na watoto wake watu wazima kazi yao ni kupokea kile kinachokuja pale kiuzwe uraibu wanaoula utashangaa marungi nini balaa vituko ndo yao kwa hisabu ya nani ya mayatima sasa hii ni balaa nasema lau kama waislamu tungesimama kisawasawa kikweli amefariki ndugu yako chukua watoto wake wale siwawezi wote basi na wewe fulani chukua mmoja wewe chukua mmoja mimi namchukua huyu sababu ni mtoto wetu huyu lakini leo watu wakuwa kuna baadhi ya watu wana roho ngumu sana yani imefikia hali mtu hataki kumsaidia mtoto wa ndugu yake tu hata habari na yana habari na yana wala hamjali bali haoni raha akifanikiwa pia amfungukiwa pengine labda amesoma masomo yake kaenda vizuri uweza kumsikia angalia mwanangu wewe amwambia mtoto wake na kulea na kufanya kila yule yatima yule akushinda salala basi hivyo yani wallahi kuna watu paka wafikia kusema hivyo yule angalia yatima yule akushinda wewe hata angalii na mtu na yeye wajua jukumu lake ni nini yani imefikia hali baadhi ya watu roho zao zimekuwa kiasi hicho Allahu musta'an lakini angalia sheria ya kuelekeza wapi na watu wafanye nini kwa wangepungua hawa watoto katika majumba haiwezekani nyumba ya mayatima na mayatima mia moja na hamsini yani hata hamsini hawana jamaa zao katika hao hamsini pia hawana ammi zao hawana wajomba hawana mtu yani wameokotwa tu hivi hivi ingia kilini ya jamani ya jamaa ايش hadha watu umekuwa na roho chafu namna hii jamani mtoto mmoja katika meza yako atamaliza nini atakula kitu gani ambacho wewe huwezi kumpa lakini ndio hali ya wengi katika watu leo hii ndio hali kwa watu waangalie makini ili jambo wakosa ajiri kubwa hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuipenda dunia na wengine kwa sababu ya wake zao yani akimchukua mtoto wa ndugu yake yule mke anamwambia watuletea dhiki nakwambia waniletee sikia hivyo ukimuona mwanamke akwambia hivyo samani lakini mfukuze si mke huyo wallahi si mke huyo shetani yani wamchukua mtoto yatima umlee wa ndugu yako tu akwambia waniletea dhiki hapa hami nitakupa kama ingelikuwa mfano mimi yani nitamwambia dhiki waniletea wewe ondoka wewe naleta watatu wacha wawili watatu kama wewe naongeza juu yake kisha nitachukua watoto watatu wacha mmoja mmoja nimweke huku mmoja huku mmoja huku na watalelewa huyo shetani achana naye na roho chafu sana khabitha yani mtu yamchukia yatima kiasi cha kuwa هنا راء والله منطقيه يا اخواني هذا حاصل في مجت... هذا المجتمع kisha waje kumwona mtu maisha yanakuwa magumu yatakuwaje maisha mepesi wakati nyinyi wenyewe hamna huruma vile unavyoamiliana na watu ndivyo Allah anavyoamiliana na wewe ukiwa na huruma basi wallahi Allah atakurehemu na utaona mambo yako yako sahali kabisa na wewe wafanyie uzito watu haswa ukiwa una uwezo wafanyie watu uzito na wewe pia mambo yako utaona mazito kulikweli kwa hiyo Allah Allah watu waangalie katika familia yako si, si lazima uende mbali familia yako tu lazima itakuja siku itatokea jambo kama usiiwache hii nafasi hii ni janna ana wa huwa kahatain wataka nini zaidi yako kuwa pamoja na mtume Muhammad wasallam daraja yako hiyo juu karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataka nini zaidi yako hakadha dunia ikhwani kadha dunia na watu wameipenda hii dunia kupita mipaka lakini kama vile ule mwenzako alivyomwacha ule mtoto na wewe pia waweza kuanguka kwa mwacha mtoto wako kama vile ule mwenzako amemwacha mtoto mdogo pale basi kumbuka na wewe pia waweza kuanguka ukaacha watoto wadogo watahitajia yule atakayewalea basi mfanyie wema yatima huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia akawarehemu watoto wako akawafanyia njia wao pia kupata usahali wa amma aljidaru fakana lighulamaini يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كذابة وكان أبوهما صالحا قول وما ولمزازي فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما كونيني رحمة من ربك الله Allah alivyorehemu wale sababu baba يا alikuwa nani وكان ابوهما صالحا اولى وما واك اولى ني سبب يا الله كوحفظيا ووي وتتوك